أطيعوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام wa خير wa والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما sauraro assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin sabon mu na fatoyi rahama indini shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya kamar yadda aka saba wato hudu. sifili takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana akan lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku a akarmakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما تصور رمو a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna nan kan bayani akan abubuwan da suke haɓaka imanin bawa kamar yadda muka yi ta faɗa a alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun nuna cewa imanin bawa yana ƙaruwa ta hanyar karuwar ayyuka na kwarai yana kuma raguwa ta hanyar aikata ayyukan da basu dace ba ko ayyukan da suke saban Allah ne akwai abubuwa da muka ce yin su yana taimakawa wajen haɓakowa ko kuma karuwar imanin bawa wanda daga cikin su akwai ta'ammuli wato tintintini da duba da ɗaukan darasi daga cikin ayoyin Allah ayoyin Allah waɗanda suke na halitta saboda ayoyin Allah sun kasu gida biyu akwai ayatullahi matluwa akwai ayatullahi al-mashhuda akwai ayoyin Allah da ake karantawa wanda su ne Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin sa mai tsarki al-Qur'ani wanda muke karanta su akwai kuma ayoyin Allah na halittarsa wato halittu da ubangiji ta'ala yayi tun daga halittar sammai da abubuwan da suke cikinsu rana da wata da taurari da kuma halittar ƙasa da abinda ta kunsa na halittu na ɗan adam da dabbobi da tsirrai da duwar wasu da teku da ainihin itatuwa da duk wani abin da yake a doron ƙasa waɗanda do'ayoyin Allah ne da irin halittar iska da muke shaƙa da abinda muke gani da wanda ma ba ma gani duk waɗannan ayoyin Allah ne waɗanda suke nuna samuwarsa suke nuna kadaitakarsa suke nuna shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da an hada wanda shi ba to duba cikin irin waɗannan halittu da ubangiji ta'ala yayi wanda dan adam yake ganin su kuma yake ta'amuli da su yau da gobe tsayawa mutum ya tsaya yayi tunani yayi nazari yayi duba na tsanaki akan waɗannan halittu babu shakka zai ƙara gadar masa ko haifar masa da tsoron Allah da zanin girman Allah a cikin zuciyarsa wanda kuma wannan shine zai kara sa imanin sai da karuwa da da sa ubangiji ta'ala yana cewa tabarakan ladzi ja'ala fis sama'i buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا في البركتون ألا سنيا ويتا شيني وند يسنيا بروجا وتتورى للساف شكرا أسمه وجعل فيها سراجا يسنيا فتلا من حسكي ita ce rana a cikin sama wa kamarar munira da kuma wata mai haskakawa وهو الذي جعل الليل خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة kuma shine wanda ya sanya dare da rana waɗanda suke bibiyar juna wannan ya zo wannan ya tafi wannan kuma ya zo ya wakilci wannan liman arada an ya zakara ga wanda yake da buƙatar ya wa'azantu au arada shukura ko kuma yake buƙatar ya gode wa ubangiji ubangiji ta'ala ya sanya waɗannan abubuwa don su zama ayoyi ne ga masu hankali inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli hari da ayatin li albab wani da cewa a cikin halittar samai da ƙasa da sassabawar dare da rana akwai ayoyi amma ga masu hankali أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف jibali وإلى nusibat wa نسبت وإلى الأرض كيف سطحت Allah ce ba za su yi duba zuwa ga halittar raƙumi ba wace irin halitta Allah ta'ala ya masa waɗanne irin abubuwa na hikimomi ban mamaki ubangiji ya kensa a cikinsa ba za su yi duba na tsanaki duba na nazari a cikinsa ba wa ila sama'i kaifa khuliqat ba za su yi duba zuwa ga sama su ga irin halittar da Allah ta'ala yayi mata ba ubangiji ta'ala ya halicci sama ga ta nan a shekaru aro aro wanda dan adam ba zai iya sanin iya adadinsu ba tun lokacin da Allah ta'ala ya halice ta ba ta taɓa samun matsala ba ba ta taɓa tsatsagewa ba ba ta taɓa daddarewa ba ba ta taɓa samun wani aibi ba haka ubangiji ya yi ta kuma haka take ba tare da wani abu ya tokare ta daga ƙasa ba wato ba tare da an sa wani ginshiki wanda yake dauke da ita daga ƙasa ba ba kuma tare da an sanya wani abu wanda yake daure da ita yake rike ta ita yake sakare da ita daga sama ba Allah ta'ala ya sanya ta bila amadi ba tare da ginshiki ba haka ubangiji ya rike ta duk girmanta duk kuma irin nauye-nauyen da suke cikinta wannan kadai ya isa ya zama abin izina abin darasi wanda zai sa ɗan adam ya kara wato fahimtar girman ubangiji ta'ala ya kara jin tsoronsa wanda kuma wannan zai gadan masa da imaninsa zai ƙara masa imaninsa hakanan ubangiji ta'ala ya ce wa ilal jibali kaifa nusibat ba su dubi duwar watsu su ga yadda aka kakkafa su ba ubangiji ta'ala ya jefa ya sanya duwar watsu su kame kasa su rike ta zama ciki ne wanda za su hada hana kasa girgiji to wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa da la'allakum tadhakkarun ubangiji ta'ala ya sanya rawasiya wato ya sanya duwar watsu suka zama sune abubuwan da suke riƙe da ƙasa suke kafe ta ta ba za ta rika tambal tambal da ku ba sannan kuma ya sanya ƙoramu a cikinta domin kuwa azantu domin ku ɗau izina Allah ta'ala ya ce wa ilal su kayfa sutihat ba za su kalli ƙasa yadda aka shimfiɗa ta ba ubangiji ta'ala ya sanya ta kamar shimfiɗa ga ɗan adam zai yi tafiya a doron ƙasa ya tafiya a bayanta ba tare da ya zame ba ko ya ainihin ko ya kife ubangiji ta'ala huwa allazi khalaqa al-arda shine wanda ya halicci wanda ya halicci kasa sannan kuma yayi umarni ga dan adam yayi tafiya a cikin kasa famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur yace ku yi tafiya a cikin sasanninta ku ci daga arzikin ubangiji wato ubangiji ta'ala ya sanya kasa ja'ala lakum al-arda zalulan huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama kamar ainihin dokin da aka hora shi ta yadda mai shi zai hau gadan bayan sa ya sukuwa da shi yayi yawo da shi ba tare da ya jefar da shi ba haka ubangiji ta'ala ya sanya muku kasa ta zama horarriya ce ga ta da tana tafiya tana zagaya kanta amma kuma duk da haka ba kuna tafiya a bayanta kuna ainihin harkokinku a kanta ba tare da ta watsar da ku ba Allah ce to ku yi tafiya a cikin sasannin ƙasa ku ci daga arzikin Allah kuma ku sani zuwa gare shi kuke komawa duk waɗannan ayoyi ne waɗanda suke tabbatar wa ɗan adam cewa ubangiji ta'ala shine wanda ya halitta kuma shine kadai ya cancanta a bauta masa الله تعالى يتي فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبة ثم شققنا الأرض شقة وأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائك غلبة وفاكهة وأبة متاء لكم ولأنامكم وبنجي تعالى يتي لن أدم يدوبي abincin da yake ci ta yaya ya samu shi in aka bashi ba zai iya samarwa da kansa abincin ba in ba don ubangiji ta ta'ala da kudurarsa da ikonsa da rahamarsa da tausayinsa ya tallafa wa dan adam ya samu wannan ba an na sababin Allah ce mu muka zubo da ruwan ruwan sama daga sama ya zama yana ya zama ya jika ƙasa wanda ta hanyar haka kuma muka fitar da tsirrai wa ambatina anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa sannan muka tsaga ƙasa abin nan abin da kuka shuka na itatuwa ya fito أنا صببنا الماء صبة ثم شققنا الأرض شقة وأنبتنا muka fitar da دقوايا daga cikin tawa inaban wa qadba muka fitar da inabi muka fitar da abincin da dabbobi za su ci muka fitar da zaitun muka fitar da ainihin dabino wa hada'ika gulba da kuma wato gonaki lambuna waɗanda suke cike da 'ya'yan itatuwa suke cike da kayan marmari suke cike da abin da za ku ci ku rayu wa hatan wa abba muka fitar da kayan abin nan muka fitar da tsirrai abin nan kayan marmari da kuma angiricin dabba da take kiwo da shi Allah ce mata allakum wa li'anamikum don mu jiyar da ku dadi mu jiyar da ainihin dabbobin ku to duk waɗannan abubuwa ne da Allah ta'ala yake kiran dan adam yayi izina akan su ya tsaya ya lura da su ya dau darasi daga irin waɗannan halitta din afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay wa an asa an yakuna qad istaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah ce afala yanzuruna ila ila al-ibli kayfa khuliqa afala yanzuruna ila malakuti awalam afalam yanzuru ila malakuti samawati wal ardi awalam yanzuru shin ba za su yi duba ba ila malakuti samawati wal ardi ba za su dubi irin abinda Allah ta'ala ya mallaka a cikin da kuma abinda ya mallaka a cikin ƙasa ba wama ma Allahu da abinda Allah ta'ala ya halitta na abubuwa waɗannan abubuwan su kaɗai ba za su tsaya su kalle su ba su ga yadda cewa ubangiji ta'ala ya yi aiki aikin da babu wani abu babu wani wanda suke bautawa ko suke girmamawa da zai iya irin wannan aikin wato nashi sannan mutum ya dubi shi kansa halitta halittar kansa fi anfusikum Allah ce ku dubi kawunan ku afala ba kwa gani ne ku dubi halittar ku falyanzur al-insanu mimma khuliq dan adam ya duba ya ga da me aka halicce shi daga irin abin da aka halice shi khulqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'if saboda ka duk waɗannan ayoyin ubangiji ne da idan mutum yana wato duban su yana karanta su yana tsayawa ya cincintini a kansu za su ƙara masa imani saboda haka da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda ba musulmi ba ne amma ta hanyar bincike a cikin halittu na ubangiji yasa suka kara gane girman ubangiji domin dukkan wani abin da zaka iya zaka iya cewa abu kaza ga sababin sa abu kaza ga dalilin sa zaka kai ga wani abin da ba ka iya fassara shi ba sai dai ka ce wannan kawai halitta ce ta Allah sun Allah sun Allah allazi atqana kulli shay aiki ne na Allah wanda yayi yayi ya halicci komai ya kyautata halittarsa shi shikenan kawai sai dai mutum ya sallama ya miƙa kauya to an samu irin wannan a cikin manya-manyan wato eh, a cikin tarihin manya-manyan likitoci tarihin manya-manyan masana sararin samaniya masu bincike a cikin harkar duwatsu da ƙasa da sauran halittu da ubangiji ta alayayi sun je sun ci karo da wani abin da ba za su iya bashi wata fassara ba face su ce Allah ta'ala shi yi wannan abu babu kuma wani abin da za su iya kira ce wannan abu shi ya haifar da kaza wannan shi ya jawo kaza sai dai su yi imani da cewa Allah ta'ala shi ne mai yin komai ya yi shi yadda ya ga dama ya yi shi yadda yake so to waɗannan abubuwa ne duk da idan mutum ya tsaya ya yi tunani a kansu za su haɓaka masa imaninsa za su ƙara masa imaninsa za su sa imaninsa ya ga hawa saɓanin yadda wanda ba mumini ba yake kallon su shi mumini yana musu kallo ne kallo na daukan izina da daukan wa'azi da karkashin su wanda kuma ba mumini ba yana kallon su ne kawai wata halitta ce da gata nan tana shi sha'awa amma babu wani darasi da yake dauka ta karkashin ta da fatan Allah ta'ala ya kara mana basira ya kara mana fahimta ya kara imanin amin sun amin malam tambaya ta farko ta fito daga na abba kasuwar kurmi ya ce malam akwai hadisin musulun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ya cutar da madina ko ya aikata bidiya a cikinta to ya shiga cikin tsinuwar allah da ta manzo sallallahu alaihi wasallam to malam wannan tsinuwar za ta iya shafar misali wata ƙasa ga duk wanda yake cutar da ita ko ya kawo wata matsala ta rashin ci gaban ƙasar to madina makka da madina suna da wata falala ta musamman da babu wata ƙasa a duniya da take da irin wannan falalar sai su Allah ta'ala ya sanya garin makka da madina su zama garuwa ne masu alfarma garuwa ne masu alfarma aka haramta yin farauta a ciki aka haramta ainihin cin abin da daukan tsuntuwa sai ga wanda zai sanar aka haramta ke itatuwan ciki waɗanda dukkan waɗannan abubuwa ne wanda in ba waɗannan garuruwa ba babu inda aka yi ma wannan wato wato aka ba su wannan hurumin saboda haka suna da wani matsayi da ba kowane gari yake da shi ba cikin falalarsu shine wannan abin da ka faɗa na hadisin muslim cewa almadinatu haramun ma baina ayrin wa sawf faman awa faman awa muhdisan faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdisan fa alayhi la'natullah wal mala'ikati wan nasi ajma'in wato madina wato a mai alfarma ce tana da haramci tsakanin wasu duwatsu guda biyu da suka kewaye ta dutsen saur da dutsen ayir da sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya kirkiri wani abu ko na ƙarya da sunan addini ko ya kirkiri wani abu na zalunci da cutar da bayan Allah a cikinta ko kuma ya ba ma mai irin wannan aiki mafaka ya ba shi taimako to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la'anar Allah ta tabbata akan sa da la'anar mala'iku da la'anar mutane gaba daya to kaga wannan falala ce ta waɗannan garuruwa sannan a sani cewa shi zalunci da cuta a ko'ina ma an haramta shi babu inda aka halatta wa mutum ya yi zalunci ko ya yi cuta sawa'un a ƙasa ce mai alfarma kamar makka ko madina ko kuma a wata ƙasa ce ma wata ba ta musulmi ba ba a yarje maka kai zalunci shi zalunci a ko'ina sunansa kenan zalunci kuma a zulmu zulumatu ne yawmal kiyama zalunci dufai ne a ranar gobe kiyama saboda ko da ƙasa ba ta samu falala irin wannan ba to abinda ka faɗa na cutar da al'umma ko jawo mata koma baya haramun ne a kowace ƙasa aka same shi ba wai sai a ƙasar mace ita abin su waɗannan ƙasashe waɗancan ƙasashe laifin yana ninninka ne yana ƙara tsanani ne sama da ko'ina amma ko'ina ɗin aka yi zalunci ko aka yi rashin gaskiya ko aka kirkiro da wani abin da zai cutar da bayan Allah ya hana su walwala ya hana su ci gaba babu shakka ko ina ne aka samu wannan to an yi wa Allah laifi kuma ubangiji ta alaba zai kyale mai wannan mai wannan laifi ba amma su kuma waɗancan garuruwa idan aka yi irin wannan to laifin kuma yana ninninka shi yasa a wata aya Allah ta'ala yake cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim wanda duk ya nufi wato yayi ma wato yayi rashin mutunci ko ya yi fandara ya yi zalunci a cikin ƙasa mai alfarma ta makka to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi wato ko da niyar yin ya yi bai mayi ba amma ya ce wato gurin zai yi ya ƙudura aniyar zai yi wani abu ya hana shi ya yi abin to sai ubangiji ta ala ya ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi mu zai komin azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai tsananin raɗaɗi to kaga ina kuma a ce yayi anan ana maganar irada ne kawai ana cewa idan yayi niyyar zai yi to ga abin ga irin abin da Allah ta'ala zai masa to ina kuma a ce ya riga ma yayi kaga idan niyyar kawai an ce no ku min azabin alim to ina kuma a ce yayi kaga babu shakka abin zai fi zai fi munana kwarai da gaske saboda haka shi zalunci a ko ina haramun ne sawa'un a gari ne ne alfarma na makka ko a garin da ba na musulmi ba ma ko a garin da ba na musulmi ba ne ba a yadda Eh, wani ya zalunci wani ba sai tambayar ta take cewa malam yaya matsayin wannan hadisin da ake karantawa a wajen wani karatu idan an zo ƙarshen wata aya ta suratun rahaman wato fazi ayi ala irabbi kuma tukazziban idan an karanta ta sai ka ji an ce wala bi shay'in min ni'imika rabbana kazzibu falakal hamdu malam shin menene ingancin wannan hadisi to wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a hadisin Jabir ibn Abdullah Imam Tirmidhi ya fitar da shi a hadisin ya biyo ta hanyar wani mutum da ake kira Al-Walid ibn Muslim shi kuma daga Zuhair ibn Muhammad daga Muhammad ibn Munkadir an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallama jabir yake cewa wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta mana suratul rahman ya karanta mana suratul rahman to duk sanda yake karatun nan mu ba ma cewa komai mun yi shiru to da ya gama shi ne yake cewa na karanta wa aljanu wannan ayar wannan surar qara'tu alal jinni hadhihi sura lailatul jinn na karanta aljanu a daren da muka hadu da su wannan sura fakano ahsana mardudan minkum sai ya zama sun fi ku bada kyakkyawar amsa so duk sanda aka ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wato da wadanne ni'imomi ne na ubangijin ku mutane da aljanu kuke karyatawa sai su ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamd babu wani abu daga cikin ni'imominka ya ubangijinmu da yake sa mu mu karyata wato babu wata ni'ima daga cikin ni'imominka ya ubangiji da ya take sa mu mu karyata falakal hamdu godiya da yabo da kirari sun tabbata gare ka to wani hadisi Imam Tirmidhi ya ce garib ne Uh, wasu sun yi magana akan rauninsa saboda ruwayar walid ibn muslim daga zuhair ibn muhammad shi zuhair ibn muhammad uh, wani rawi ne wanda idan yan iraki suka yi ruwaya daga wajensa to sa karbabbiya ce amma idan mutanen sham suka yi ruwaya daga wajensa to ana samun matsala wato mutanen iraki sun fahimci hadisansa sun kware akan hadisansa suna bayar da hadisansa daidai yadda ya kamata amma mutanen sham su kuma in suka tashi ruwaya daga wajensa to ana samun matsaloli da kurakurai a cikin ruwaya su to wani hadisi sai ya biyo ta hanyar mutanen sham tunda ya biyo ta hanyar walid ibn muslim walid ibn muslim mutumin sham ne saboda haka wannan ta sa wasu malamai suka yi magana akan rauninsa amma kuma akwai wata ruwayar da ta da ta zo wacce za ta karfafi ita ruwayar wannan ita ce ruwayar da imamu tabarani da bazar suka fitar da ita daga yahya ibn sulaim al taifi shi kuma daga uh, isma'il ibn umayya shi kuma daga nafi an ibn umar uh, wannan isnadi duk da cewa shi ma yana da rauni da yahya ibn sulaim al taifi uh, yana da rauni to amma in aka hada wannan isnadin da wancan shine za a fitar da hadisin da yake hasan li ghairihi shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce hadisi ne hasan kamar ash-shaykh Nasiruddin Albani ya hasan hadisi saboda haka idan mun gamsu da cewa hadisi ne hasan kaga kenan ana fadar ita wannan magana yayin da aka karanta ita wannan sura ko aka aka mai karatu ya karanta mun aka ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban sai a ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu wa lakal hamd wato babu wani abu daga cikin ni'imominka ya ubangijinmu da yake sa muna karyatawa ko muke karyatawa falaka alhamdu don haka godiya da ya zo da kirari da sun tabbata gare ka saboda haka hadisin hasan ne duba da hanyoyi biyu da ya zo da su hadisi ne hasan saboda ka faɗar wannan tun ba laifi ba ne na'am sai tambayar ɗalla da abu ya ce malam wai gaskiya ne idan mutum ya zo mutuwa sai an bujiro masa dukkan ayyukan da ya gabatar a gidan a gabansa kamar yadda ake nuna fim Eh, to ban san wannan ba na san cewa duk abinda da ka yi a lokacin ake bujiro maka ba abinda inda ake bujiro mutum ayyukansa gaba ɗaya shi ranar gobe kiyama lokacin da aka zo filin mashar filin hisabi nan ne ake bujiro ma mutum ake bujiro wa mutum ayyukansa gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya fito masa da aikinsa kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ubangiji yace kowane mutum mun sanya ma wato mun lazumta masa ayyukansa shine alzamnahu ta'irahu fi unuqi ayyukansa suna nan tattare da shi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura ranar gobe kiyama fito masa da littafin da zai ganin shi gashi nan a buɗe kitaba ka ce to karanta littafin ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba a yau kai kadai ma ka isa ka yi wa kanka hisabi to wannan a ranar gobe kiyama ranar da Allah ta'ala zai tsare kowa da kowa domin ya masa hisabi ya bincike shi akan rayuwarsa to anan ne na san alkur'ani da sunna manzo sallallahu alaihi wasallam nuna amma lokacin da mutum zai mutu sai dai kawai mutum mutumin da zai mutu kyakkyawar mutuwa Allah ta'ala zai turo masa mala'iku waɗanda suke na rahama za su zo cikin girmamawa su zo suna kanshi da abin da suke dauke da shi ne littafin yana kanshi cire ransu cikin sauki su sanya a cikin wannan abin da suka zo da shi yana kamshi su yi sama da ruhinsa saɓanin wanda yake ba mumini ba shi kuma wanda za su zo ɗaukar ransu za su kasance mala'iku ne masu za su zo a cikin wata sura mafi munin sura mai ban tsoro kuma za su zo cikin wani yanayi ah, wanda yake da firgitarwa da tsoratarwa kwarai da gaske sannan kuma su fusgiran nashi cikin fusata da ƙarfi sannan su sata a cikin wani wani buhu wanda yake kausa tana wari tana ɗoyi haka za su hau da ita za su je da ita sama sannan ake buɗe kofa a cefa ta can a can mafi kaskancin guri da ubangiji ta ala ya tana da ruhi irin wannan to wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna dan haka dan adam in ya zo mutuwa zai gane ina ina masa makomarsa take idan ya kasance mala'ikun da aka turo masa mala'iku ne waɗanda suke na tinashta ba su cire ransa cikin nishaɗi. cikin sauki to kaga wannan zai fahimci cewa tun daga abin nan kamar da shi ke cewa asabar da ta ke tun daga laraba ake gane ta wanda kuma ya ga an turo masa annazi'a ta zarka to shi kuma kaga tun daga lokacin zai fahimci cewa a cikin wulakanci wato zai samu kansa wannan shine abin da alkur'ani ya nuna shine abin da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka tabbata amma cewa za a yi masa bidiyo din aikinsa tun daga lokacin wannan ba zan iya tuna wani hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da haka na'am sai tambayar Muhammad Nur yace malam shin ya halatta mutum ya kusanci iyalinsa ba tare da sun lullaba ba eh ba wani abu wannan ganin damarsa ne amma ba shari'a ce sai sun lullaba ba na'am wannan tambayar kuma ta ce malam an yi mana baiko da wadda nake so na aura shin ina da damar hana ci tsayawa da wani to a ka'ida ba ba kai kamata ta hana ta tsayawa da wani ba su iyayenta ko waɗanda suke waliyanta su ya kamata su yi wannan da zarar yarinya aka yi rukuni tsakaninta da wanda zai aure ta aka riga aka bashi ko aka yarje masa a matsayin ita ce da shi ne mai nemanta da aure to bai kamata kuma a bari wasu suna zuwa suna zance ba wannan baya daga cikin ɗabi'a ta musulunci baya daga cikin abinda musulunci ya amince masa ya yadda da shi shi wanda zai zo zance din shi ma in har ya san cewa an riga an ba da ita a iyayenta sun amince da wani a matsayin shi ne wanda zai aure ta ita ma ta amince da shi an samu wannan rukuni ɗin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ce la yahqu ala khidmati akhi kada yayi nema akan neman dan uwansa yana daga cikin abin da aka hana musulmi yayi yayi wa dan uwansa da ya nema akan neman sa saboda haka wani abu ne da su iyayenta su ya kamata su fara ɗaukan mataki akan wannan idan shi wancan da ya zo bai ma san me ake ciki wasu za su masa bayani sai to ga halin da ake ciki ita ma kuma bai dace ta yi wannan ba saboda haka ba wai aiki ne naka ba kai in ka ga wannan sai dai ka gaya musu su su da wannan matakin amma abin da wato take yi ɗin. ko ake bari ta din ba daidai ba ne na'am sai tambayar muhammad sagir yake cewa shin malam akwai addu'ar da shari'a ta tanada yayin shigowar sabuwar shekara <laughs> ban san wata addu'a ta musamman ba da aka ce ga ta idan sabuwar shekara ta shigo a musulunci a lokacin annabi sallallahu alaihi babu wata kamar yadda muka sha magana anan ko a wasu gurare irin wannan cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu sunan shi watan daya ko watan biyu ko watan uku an dai san watanni na shekara guda goma sha biyu inda iddata shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah waɗannan watanni goma sha biyu su ne suke ba da shekara don haka duk sanda ka fara lissafin wani abu kana san shekara ta yi masa daga lokacin da ka fara lissafin idan wannan lokacin ya dawo to shekara ta cika saboda ka shiga shekara ta biyu wannan shine abin da aka sani in kana da wato bashi da ka ba wani zai biya ka a bayan shekara biyu to daga rarar lokacin da ka bada bashin daga lokacin ne kai za ka fara lissafin ka in ka bashi a cikin muharram kaga zai zama muharram shine lissafin shekara in ka bashi a cikin safar safar zai zama shine lissafin shekara in ka bashi a cikin rabiul awwal rabiul awwal shi zama farkon lissafin shekara wannan shine abin da aka sani to daga baya bayan abubuwa sun fara faɗaɗa daular musulunci ta yi fadi abubuwa suna ta zuwa ga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu na hukunce-hukunce da shari'o'i da sauran abubuwa da sukan taso da bukaci a samu wani abu wanda za a wato lissafa shekarar da shi to shi ne aka ɗauki hijira sannan kuma aka zaɓe muharram ya zama shi ne farkon shekara duk da cewa annabi sallallahu ya hijira ne cikin rabiul awwal amma malamai suna cewa shirye-shiryen hijira din an fara ta cikin muharram shi yasa aka dauki muharram da zama shine farkon shekara to kaga tunda a lokacin aka samu wannan lissafi kaga ba za a ce annabi tun can baya ce gashi farkon shekara kace kaza saboda ka babu wata addu'a sunanta addu'ar farkon shekara ta farkon shekara kamar da muka bayani wato in shekara ta yi maka ta cika to kawai abinda za ka yi tunani ah, wani bangare babba na rayuwarka ya tafi kuma ba zai taba dawowa ba har abada ka yi tunani ka yi bincike ka ga ka aikata a cikin waɗannan watanni da suka wuce ka aikata abin kirki ne da za ka yi wa Allah godiya ka ƙara ninninka ƙoƙarinka ko kuma a'a ka yi ba daidai ba ne ka yi nadama a kan abin da ka yi ka dawo ka sake sabon lale wanda shi ne abin da ya kamata ka yi ba wai wata addu'a ce za ka karanta a lokacin ba na'am sai tambayar da take cewa malam yi wa mijina nasiha domin baya bani kwana na sai san ya ga dama to yadda tambayar take nunawa kamar tana da kishiya aka ce baya bani kwana na kamar wata na da kishiya saboda ka yana daukan kwananta ya shiga wajen kishiyarta ko ya bawa kishiyarta wanda kuma wannan zalunci ne zalunci ne da Allah ta'ala ba zai kyale shi idan ya mutu yana yi ba haka wajibi ne ya sani cewa ubangiji ta'ala ya halatta masa auren sama da mace ɗaya ne idan zai yi adalci shi in ba zai yi adalci ba to ya tsaya akan ɗaya wa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw malakat aymanukum haka ubangiji ta'ala ya umarce ku ne ku yi adalci don haka in ba za ku yi adalci wato ka tsaya akan guda daya a shi kaga adalcin nan wajibi ne kuma don mutum bai yi shi bara na gobe kiyama yana da cikin abin da za a tume shi a kansa don haka ya kamata ya lura da wannan idan yana ganin cewa baya son ta ne ko ko ya gaji da ita to ta san wannan kuma in ma rabuwa ne to su rabu wani ya tafarraka lahu kullum min sa'atihi maimakon ya ta zama a haka yana cutar da ita ba a san kuma inda ma zai wato abinda zai jawo mata ma. in wata ce wata ba ta tsoron Allah karshe ta fara tunanin sabon Allah ita ma saboda haka ya kamata a mazaje su lura da wannan na'am sai tambayar nura da ka ta ce malam na kasance ba na sallah a daya amma yanzu na dawo ina yi yaya zan yi da na baya waɗanda ban yi ba tunan ra'ayi biyu ne na malamai wasu malaman suna ganin idan mutum ya bar salloli da gangan ba tare da wani dalili haka kawai mutum ya bar salloli da gangan yana je yana gani to ko da ya tuba sai ya rama su ko da ya tuba sai ya rama su saboda ka in ya bar na shekara ɗaya ya rama sallolin shekara ɗaya in ya bar na shekara biyu ya rama sallolin shekara biyu in ma sun fi haka to da sai ya rama su ko dai ya samu lokaci ya yi ta yi ko kuma duk sanda wata sallah ta zo ya sallaci sau biyu in azahar ta zo ya yi sallah azahar sau biyu in la'asar ta zo ya yi ta sau biyu haka har sai ya shekara in shekara ɗaya ne in kuma shekara biyu ne sai shekara biyu wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa haka wasu kuma suna ganin cewa idan mutum ya bar sallah da gangan to wannan ba shi da hurumin da zai ci bari ya rama a karɓe ta kamar kamar wanda ya yi ta a lokacinta ah, suka ce ubangiji ta'ala ya sanya wa sallah lokaci ya sanya mata lokaci ce inna salata kanat alal mu'minina kitabin mawquta lalle sallah ta zama wani farali ne ga mummune mai lokaci haka farilla ce wacce Allah ta'ala ya sa mata lokaci lokacin fara wata da lokacin ka fitar fitarta wato karshen lokacinta ah, sannan aka yi rangwame da wanda ya manta ko ya yi bacci cewa to shi sanda ya tuno ko ya tashi daga bacci to lokacin ne zai rama wato shi a gurinsa wannan shi ne lokacinsa su ne suke kira okto ashabil azar wato lokacin masu uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wanda duk ya manta sallarsa ko ya yi bacci bai yi ba to da zarar ya tuna ta ko ya tashi daga bacci to ya sallace ta aka ce ba shi da wani abu da zai yi na kafara sai wannan ce to shi wanda yana da uzuri uzurin bacci uzuri ne domin mai bacci an ɗauke masa alƙalami da mafi alƙalamu an salasin daga ciki akwai anin na'imi hatta yi ka ce an dauke wa shi mai bacci alkalami da kansa saboda ka babu batun a rubuta masa zunubi ko a rubuta masa lada yayin da yake bacci za ka bacci ne ya dauke shi lokacin sallah zai wuce to da ya tashi to shi a daidai wannan lokacin shi ne lokacin ta shi ne lokacin da Allah ta'ala ya ara masa saboda yana da uzuri ko ya manta ko ya manta shi ma ita ma mantuwa uzuri ne Allah ta'ala yana ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da Allah kada ka ka kama mu da abinda wato idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure to abinda ake nufi da ka kama mu wato kada ka wato tukume mu da wannan abin da ya faru a halin mantuwa kuma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya karbi wannan addu'ar ya ce kad fa'altu na yi muku abin da kuka roƙa don haka wanda ya manta abu shi ma yana da uziri. to suka ce kaga wannan masu uziri ne su aka ba su damar su yi a karba amma wanda ba shi da uziri, wanda ya bari da gangan shi ma yana da bukatar a samu nassin da ya ce ya yi a karba waɗancan waɗanda suka ce zai rama su abinda suke cewa tun da dai har gashi wanda ya manta ko ya bacci an ce ya rama to kaga wanda ya bari da sakaci ko da gangan shi ya fi cancanta a ce ya rama wato sun kalli abin a matsayin ukuba ce cewa rama din wata wani ukuba ce ake masa to tun da aka ce wanda ya bacci ko ya manta sai ya rama wato aka yi masa wannan ukubar to wanda ya bari da gangan shi ya fi cancantar ayyau wannan ukubar kaga sun kalli abin a matsayin ukuba ne su kuma waɗanda suka ce ba zai rama ba su abinda suke cewa abin ba ukuba bane abin karamci ne wato karrama shi aka yi alfarma ce aka yi masa wancan da ya bacci ko kuma ya manta ya samu alfarma saboda yana da uzuri amma wannan da ya bari da gangan da gayya yana ji yana gani ana sallah yake zuwa yayi to wani bai cancanci ai masa wannan alfarma ba ko ai masa wannan karamcin saboda ita sallah idan kai ai lada kake samu to shi wanda ya manta ko ya bacci bai kamata a hana shi wannan ladan ba sun da yana da uzuri to sai aka ce ya yi ko da kuwa lokacin ya wuce domin ya samu wannan ladan saboda yana da uzuri shi kuma wancan wanda ya bari da gangan wato yana ji yana gani ya yin sallah to bai kamata a yi masa wannan karamci ba a ba shi wannan ladan ya tashi a tutar babu ya yi asara sai dai je ta istigifari ya ta tuba zuwa ga Allah ya yi taiwace na wasu watakila a ranar gobe kiyama a cike masa gurbin abin da ya rasa da waɗannan na saboda ya zo a hadisa abdullahi dan mas'ud cewa Allah ta'ala zai cike gurbin wato abin da mutum ya yi sakaci ko kuma ya samu tangarɗa ya rabu a cikin ibadunsa zai cike masa su da nafulfulu sai a duba sallolinsa idan sun cika shi kenan in ba su cika ba a duba yana da nafulfulu yana da su a cike masa guraben abin da ya bari na na wajibansa a sallarsa to saboda haka suke cewa abinda zai yi shine ya ta istighfari ya ta tuba zuwa ga Allah kan abin da ya riga ya wuce na laifuffuka sannan kuma ya yawaita na filfilu ba ji ba gani domin ubangiji ta ala ya masa rangwame a ranar gobe kiyama ya cike masa gibin da aka samu a cikin sallolinsa na farilla da waɗannan sallolin nashi na nafila sannan suke cewa ita sallah Allah ya sa mata lokaci kamar yadda ya faɗa kanat alal mu'mina kitaban mawquta ya sa masa lokaci yadda idan mutum ba da izini ba ba da wata hujja daga Allah ba yayi sallah kafin lokacinta ba za a karbe ta ba to haka nan wanda zai yi ta bayan lokacinta ba da hujja ba ba da izini ba ba da wani rangwame daga Allah ba to shi ba za a karba ba in ka ce za a karbi na wanda yayi ta bayan lokacin ya riga ya kure ya kare to kamar ka ce haka nan mutum da zai yi ta kafin lokacin ta shi ma za a karba to wannan shi da ita ce maganar wasu daga cikin malamai waɗanda kuma suna da hujjoji masu yawa masu ƙarfi ƙwarai da gaske da kuma rashin samun wani nasi karar da ya magana akan mutumin da ya gangancin barin sallah ta yawa ya rama saboda haka mutumin da ya bar sallah ba karamin laifi ya yi wa kansa ba ba karamin cutar da kansa ya yi ba ba karamar asara ce ya tauka wa kansa ba ya fi zama ukuba kwarai da gaske a ce ba za ka rama ba kakka ɗauka in an ce ka rama ya fi maka wahala a'a ya fi maka ukuba ya fi zama maka tashin hankali a ce ma in ka bar ta wuce ka yi asara ta har abada sai dai kuma kai lalibi wani abin da zai shike maka wannan gibin amma ita wannan asara ka riga ka yi ta wanda ya fi zama tashin hankali kuma zai fi razanawa da tsoratarwa ga waɗanda suke barin sallah ta wuce su sama da wanda za a ce idan ka bari kana iya karama kuma Allah zai karba kamar mutumin da zai bar shiga jaraba ne lokacin da aka kayyade wanda ya zo da uziri aka karba ya shiga babu shakka wanda an masa alfarma a ce zo ka zo a latti bayan fara jaraba da awa daya ko da minti talatin ka zo a ci to amma alfarma ka shiga saboda bacci ne ya dauke ka ko wani dalili wanda ya hana ka zuwa mai karfi da za a iya karba ce ka shiga to babu shakka alfarma aka yi maka amma wanda aka ce ya bar zuwa gurin jaraba ba don wani dalili ba ba da wani uzuri yayin da ya zo aka tambaye shi me ya dalilin mai sa maka zo kan lokaci bai ce ba shi da wani uzuri gaskiya shi bai niyyar zuwa wannan lokaci ba saboda time din bai masa ba ko yana da wasu harkokinsa ne gaskiya ga sai ya gama sannan ya zo to kaga wannan hankali ba zai bayar ba ma a ce to kai ma zo ka shiga a daidaita shi da wancan mai uzuri suka ce saboda ka ukuba ce ba karama ba aka yi masa yayin da aka ce idan ma yayi yayin ma yayi ba za a karba wata da lokacin ya wuce don haka wannan zai fi razanarwa da tsoratarwa ga barin barin sallah ta wuce mutum sallah babban abu ce rukuni ne na biyu bayan kalmar shahada babu abin da ya kai ta saboda sakaci da wasa da ita ba karamin ba ne ga addinin mutum shi yasa babu wani abu cikin rukunan nan in bana kalmar shahada babu wani abu da malamai suka tsaya suka yi ta tattaunawa a kan musuluncin wanda ya bar shi kamar sallah mutum mutumin da zai bar sallah ya yadda wajibi ce farilla ce a kansa. amma ya ƙinta bayan yana da damar ya yi ta ba mantuwa ba ba bacci ba kuma ba haka kawai ya ya sa wa kansa kawai ba zai rika sallah ba to malamai suka tsaya suka ta tattauna akan sa wasu suka dage akan ma cewa ya fita daga musulunci to kaga wannan ba karamin hadari bane a ce mutum ana wato tattaunawa akan musuluncin sa musulmi ne ma ko ba musulmi bane ashe kaga babban magana ce saboda haka ya kamata a lura a daina sakaci a daina wasa da sallah har lokacin ta zo ya wuce na'am sai tambayar da take cewa malam a hannun mahaifiyata na taso mahaifina bai san komai na rayuwata ba har na girma shin yana da haƙƙin biyayya a kaina babu ko shakka yana da haƙƙin biyayya a kanki ba sharaɗi ba ne za a yi wa iyaye biyayya sai in sun ci da kai sun sha da kai kasancewarsu sababi na samuwarka a duniya wannan kaɗai ya isa ya kai musu biyayya saboda a dalilin su ne ka zo duniya saboda ka sawa'un sun ci da kai sun shayar da kai ko ba ci da kai ba ku siya da kai ba sawa'un sun kyautata maka ko sun monana maka sun daɗaɗa maka ko sun bata maka ko ma mai suka yi maka wannan biyayyar tasu tana nan wajibi ka yi musu cikin duk abin da yake haƙƙinsu ne ka ba sharaɗi ba ne don mace ta su a hannunsu ba su can cinki ba san shanki ba shi kenan sun zama ba iyayenki ba da sanda aka tambaya su waye iyayenki su ɗin da iyayenki wanda suka ci da ke suka sha da ke suka lura da rayuwarki suka ɗauɗauniyarki ko da kin kirawo su iyayenki to amma ba su ne iyayenki wanda suka haife ki wanda Allah ta alaki ta in ummahatum illa allahi waladnahu ba wasu bane iyayensu sai waɗannan da suka haife su so waɗannan da suka haife su sune iyaye ko da suna ne za ki rubuta a makaranta ba halatta ki rubuta wani ba mahaifinki ba wajibi ne ki rubuta mahaifinki hu li aba'in huwa aqsatu inda Allah haka Allah ya ce ki kirawo su da iyayensu shine yafi adalci a gurin Allah saboda da makaranta aka saki tilas ne a kira ki da sunan mahaifinki amma in kika ji ba kya san naki mahaifin saboda ba shi ya ci da ke sha da ke ba kisa ki ke shi to wani ba karamin mutunci ba ne shi ya sa annan sallar sallar ke cewa na targabu an aba ikon kamar rabe ba an abehi faƙar kafar kada ku kyankyamin a kira ku da iyayenku wanda duk ya yi kyankyamin a kira shi da mahaifinsa to yi butulci ya butulci domin ya butulce wa ni'imar Allah wani yana nan yana ta neman waye ma yana so ya san mahaifinsa ma ya rasa yana son ya san waye ya haife shi bai san shi ba kai kuma da Allah ta'ala ya sa ka sashi ka san waye mahaifinka kuma ka kauce masa kana jingina kanka ga wasu babu shakka wannan ba karamin butulci bane da ubangiji ta'ala zai iya kama mutum da wannan saboda haka koda kowa ba su da ke wasu da ke wasu na iyayenki ne kuma wajibi ne ki musu da'a cikin duk abin da bai zama sabon Allah ba na'am sai tambayar ali ya ce malam na samu raka'a uku a sallar azhar sai liman yi sujjadar rafkanuwa shin zan bi shi ko sai na gama ciko sallata idan liman yayi yi sujjadar rafkanwa idan kabli ce idan kabli ce zai yi to kaga za ka yi sujjada tare da shi tunda baka bai fita daga sallah ba baka raba da shi ba kana nan a makale abin nan a tafi da shi ba ka duk abin da ya sai ka yi na haka bai yi sallama ba ya yi sujjada kabli to kai ma dole ka yi sujjada kabli tare da shi idan kuma ba a dace to kaga sai ya yi sallama zai yi ta kai kuma ba za ka yi sallama ba sai ka gama sallar ka saboda haka sai ya yi sallama kai sai ka tashi ka ciko abin da ya saura a kanka in kai sallama kai ma sai kai baɗi. sai yi tambayar da take cewa malam wata addu'a ya kamata na dinga yi domin cutar hassada tana damuna to babba abin da ya kamata ka tuna shine munin hasada din ka tuna irin girman muninta da kazantarta da yadda za ta lalata maka rayuwarka ta duniya da ta lahira ka tuna hasada ita ce farkon laifi da aka saba wa Allah da shi wanda iblis ya yi wa annabi adam a.s. ita ce ta sa Allah ta'ala ya la'anci iblis la'ana ta har abada wadda yake ciki a yanzu kuma ba zai fita daga cikinta ba har abada abinda ya ja masa wannan hasada ka tuna ita wannan hasada ita ce ɗabi'ar da Allah ta'ala ya siffanta yahudawa da ita yahudu kuma suna daga cikin waɗanda suka fi kowa wato saɓan Allah suka fi kowa saɓan Allah shi ya sa maganar su a ƙur'ani ta fi kowa yawa Allah ta'ala ya tuhume su da cewa sun cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda hasada dashen suna zaton cewa abinda suka karanta a cikin littattafansu na cewa Allah ta'ala zai aiko da wani annabi na ƙarshe sa zai zama shi wato addini na ƙarshe kuma zai zama cikamakin annabawa sun zata cewa a cikinsu yahudawa za a fito da shi sai kuma daga baya Allah ta'ala ya fitar da shi a cikin larabawa daga suke ganin ba su da komai ba su isa komai ba ba masu ilimi ba Allah ya fitar da shi daga cikinsu to shi ne daga ba sai suka kafirce masu saboda wannan hasada falamma ja'ahum kanu yastaftihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من sabau bi ghadabin ala ghadab bil kafirin azabun muhim Allah ta'ala ya ce da can suna cewa suna cewa suna cewa larabawa idan suka yi fada da su cewa ai za a aiko da wani annabi in aka aiko shi za mu yi imani da shi mai karfi mu zo mu yaƙe ku falamma ja'ahum ma arafu bi kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka sani yazo musu suka kafirce masa ba dan ko bayan hasada cewa yaya Allah ta'ala zai saukar da gaskiya akan wani babu bai hude ba ya zai ba wa annabci kafai ba da annabci ga wani babu bai ba to kaga mai hasada ya dauki dabi'a ce irin ta yahudu kaga wannan ba nuna abin nan bane sannan kuma mai hasada kamar yana ja da Allah ne ubangiji ta'ala ya yi wa mutum falala shi kuma yana cin haushin ya za a yi Allah ya bashi wannan falala da ce am yahsuduna an-nasa alama atahum Allahu min fadli ko suna yi wa mutane hassada ne saboda falalar da Allah ya musu tun hassada yana wannan tsayon hassada har ila yau yana cikin abin da yake na wahalar da kansa da azabtar da kansa saboda duk sanda ya ga wata ni'ima da Allah ta'ala ya ni'imta wani wanda baya so ya ganta tare da shi ya gan shi a cikinta to shi kuma lokacin zuciyarsa za ta yi ta kuna za ta yi ta asabtuwa shi kuma wanda mai wanda ake wa hasarar ko a ko a jikinsa tunda shi Allah ta'ala ya riga ya bashi ya kuma bashi wannan ni'ima zai ci gaba da jin daɗin ni'imar sa shi kuma zai ci gaba da kona kona kansa saboda mai hasada shi kansa makiyin kansa ne yana azabtar da kansa yana kona zuciyarsa da kansa to mutum ya tuna ya tuna irin wannan sannan mutum ya tuna cewa ba zai iya canza kaddarar ubangiji ba Abin da Allah ta'ala ya kaddara ya riga ya hukunta mutum ko me ya kai gare shi na hasada da da kyashi ba zai iya canza wannan ni'imar da Allah ta'ala ya masa ba don haka shi mai hasada har kullum yana wato fafutuka ne akan abin da ba a hannunsa yake ba kuma ba zai iya komai a kansa ba to irin waɗannan mutum ya kamata ya rika tunatowa baya ga wannan kuma ya tunano wato ya tunato irin azaba da ubangiji ta ya darwa waɗanda suke masu hasada na hasada tana da cikin manyan laifuffuka da har Allah ta'ala ma ya ce mutum ya nemi tsari da ita shari sharri da iza hasid don haka ga gashi a duniya ya rayu cikin wahala da azabtar da zuciyarsa da ƙunar zuciyarsa da yaƙi da ƙaddarar ubangiji ko ba da zai iya canza ta da kuma damuwa da falala da ta ta'ala yawan mutum ko ba yadda zai iya da wannan falala da samun kansa cikin tawaga ta yahudu da samun shi cikin mabiyan iblis masu kwaikwayon irin aikinsa sannan kuma alahira ya zo samu kansa cikin waɗanda ubangiji ta'ala zai masu azaba zai kama su da laifuka manya-manya irin wannan to duk wannan abubuwan da mutum yana tunaninsa to zai sa shi ƙara kyamar hasada ɗin shi ƙara shi ta fita daga zuciyarsa wannan shi ne babban abin da ya kamata ka yi ba ka yi ta tunanin ka yi ta tunanin kowace addu'a ce za ka fara yi ba ka fara tunanin munin abin da kake yi kuma da alama kai kanka abin yana ka. sannan kuma ka yi ta roƙon Allah ta'ala ya gyara maka zuciyarka Allahumma aslih li qalbi Allahumma aslih li qalbi اللهم أصلح لي قلبي اللهم إني أسألك حسن الأخلاق اللهم إني أسألك حسن الأخلاق وأعوذ من سيئاتها ka rika irin waɗannan addu'o'i ko da da yaran ko da da hausa da suke magana da ita Allah ina roƙonka ka gyara zuciya, zuciyata ya Allah ka datar da ni da kyawawan ɗabi'u wahdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ka rika irin waɗannan addu'o'i to sha Allah koma ga Allah za ka ga tasirin wannan kuma Allah zai cire maka wannan abin da yake damunka wannan cuta da take damunka a zuciya alhamdulillah nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau na fitoyin rahama ta haka kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta kan lambar waya wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da haka a madadin shehu malamin mu al-doktor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin Islama da shari'a da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungugon da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara na ke cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah كتبنا عليهم an أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما